колеги, започваме. Ние дойдете с малко закъснение. Ще последен за, за тази година академична. Ще имаме удоволствието днес да чуваме Василий Марагос, който доста хора от вас познават. Човек, който работи в проблемите на Балканите, историята на Балканите, в частност на България. Две думи само. Той е доктор по дипломиран по право, но доктор по политически науки от Атинския университет има публикувана книга в България за Паисий Хивендарски и Софрони Влечански за православната идеология към изграждането на българската идентичност. Изгражда през 2012 година Софийското, в издателството на Софийския университет. Василий всъщност работи и в Европейската комисия, даже работи в Европейската комисия, освен това работи в областта на историята. Е, той е бил в делегацията на Европейската комисия в България през 1996-2001 година. В момента отговаря за Албания в Европейската комисия, но той тук, разбира се, участва в качеството си на изследовател, на лично качество. Е, заповядай да се да чуем. Добре, благодаря. Е, добър ден на всички. Много се радвам, че съм тук. Е, от е, край време сме говорили с някой от вас, с Надия, с Румен, да имам възможност да говорим за някои теми, с които се занимавам. Надявам се да не ви разочаровам. Мисля, че има хора които познават много добре проблематиката. Сигурно сте чуете неща, които знаете вече. Но може би е повод да се разговаряме, да видим е, тази тема. Аз мисля, че в Балканите всичките народи са свързани и е много интересно да се учи, да се изследва историята, е, самосъзнанието на един народ спрямо другия. Мисля, че тази <clears throat> е, е, тези връзки, които имат, е, може да ни доведат до, може би, интересни е, изводи. Преди да започнем, а, съм подготвил едни слайд, слайдове. Има ня... малко разминаване между това и това, което ще говоря, но мисля, че е интересно като цяло. Само знам как точно. Ефект. Моля. А, добре. <clears throat> Добре. Е, три е, бележки, за да започнем. Първото, ролята на просвещението. Трудно е да се разбере историята на идеите в съвременната Гърция и формирането на гръцката идентичност в новото време, без да се вземе предвид от една страна първо движението на народното просвещение и от другата страна интелектуалната традиция на гръцкия език. Думите на Кант «Аут де сапере», да смееш да знаеш, обобщава, че основата цел на просвещението е именно освобождаването на мисълта, освобождението на човека от прирасъдъци. Е, освен учените, които са се е, повлияли от посвещението, има доказателства, че принципите на движението са се разпространили в обществото, в гръцкото общество, имам предвид, особено на градските среди в Цариград и Букурещ. Също така бих искал да цитирам разговора на посланика на Франция Шоазел Гофье с монах в остров Патмос през 1786 година, който го попита на улица – дали все още живее Волтер, добродетеля, е, благодетеля на човечеството. Тук ще ви покажа. Да, това е, е гравюрата, където Шазелков е, се, се вижда с е, монаха в острова. Е, в Гърция, от другата страна, е съществувала автономна и дълга културна традиция, Манастирите, монасите продължават да възпроизвеждат копии от дела на класически християнски писатели и поддържат книги и ръкописи. По време на 17 век се писат и се публикуват книги, особено с християнско и образователно съдържание. От другата страна процъфтява и популярната литература. Канали за въвеждането на идеите на просвещението в гръцкото пространство и в по-широкото пространство на Османския и Православния изток бяха публикуването на книги, списания и вестници, модата, комуникацията чрез търговци, които са присествали в грецките колонии на западноевропейските страни и образованието, училищата. През този период се увеличава между прогресивната част от гречкото общество престижа на просветената Европа, особено на Франция, родината на светлините и по-късно в периода на революцията на радикалните конституционални и социални идеи. Грецки училища функционират навсякъде в гръцките региони и в други региони на империята с православно население, тъй като гръцкият език е общ език на комуникация между членовете на православната общност. Има спор дали е имало свобода за функциониране на грецки училища или ако напротив, в съответствие с един национален мит – който бе развит през 19 века, са действали тайни училища. Един историк на патриаршията, много познат на историци между вас, Мануил Гедеон, е, пише в 1939 година, до сега никъде не съм прочел в нормалното състояние на нещата везир или аянин или султан или е, друг турчин да е попречил учреждане или строеж на училище. Ιστορικά, Γιάννη Βλαχογιάννης, που ήταν το National Nationals ο Μπελιά βασάς του, τάινο ο Τσίλη, δεν ήταν Νέη, μάλλον, του ήταν δεν ήταν Κωνσταντίνο Δημαρά, που να προσφερσένειε του, βαφπεντε σε τέγκοντίνι, ο χιλιάδε το Основните идеи на просвещението са били оптимизма, добродетел, култура, образование и свобода. Бих искал да подчертая, че освен вярата в безспорната стойност на образованието, на просвещението се дължи един основен и постоянен елемент на съвременната гръцка идентичност. Това е идеята за приемствеността на съвременната Гърция с класическата древност. Второ, втората е, предварителна забележка за протонационалната общност на ромеите. Основната характеристика на този период е неяснотата е, относно идентичността на гърците. Гърците се смятат обикновено или тези, които разбират грецки язик, е, например определението е във вестника на братя Пулио в е, Виена 1797 година, тези, които са православни, или дори, както знаем от случая на България, жителите на градове. Реймон Детрес е демонстрирал много ясно, излизайки от етноцентричната перспектива на балканските национални историографии, значението на обединяваните черти в рамката на православната общност на империята на Рум Милета до появата на националните идеологии, които са разделили тази общност в новите нации. Тази общност може би е била мултинационална, както е включвала всички православни е, групи, но се е отличавала с силното присъствие и използване на грецкия език и разбира се с мирогледа на православието. Може би личността, която е направила синтеза, що се отнася до политически идеи, идеи на идеологията на просвещението от една страна и от другата страна реалността на Рум Милета, е бил Ригас Фелестин Лис. Конституцията на Грецката република, която той е редактирал. И в военната песен, която е прибавил, Тури, Фуриос, всичките народи на Отоманската империя заемат свое място, не само православните християни, но и арабите и турците. Е, от другата страна, грецкият език се предпочита като език на тази грецка република, както грецкият е бил общия език на ромейската общност. Обаче, както знаеме, този подход се оказа утопично. Сега бих искал да обърна внимание върху гръцката революция. Тук виждаме Кораис и Ригас, които държат Гърция да се вдигне. Това е същата, същата тема. Там се вижда, това е от тази гравюра там е пак е, едно изображение на Гърция, мисля, от е, книга на Корейс и на харта, е, карта на, на Ригас. Добре, това после. Бих искал да обърна внимание малко в гръцката революция, върху гръцката революция и създаването на гръцката държава. Влиянието на идеите на Запада е било решаващо значение по време на революцията, е, национално-освободителната война от 1821 до 1828 година, но и след създаването на независима държава. Важни фактори са били появата на радикални политическите идеи в е, Европа и Френската революция – Използването на грецки символи от французите по време на Френската революция допринесе на насърчаване на гърците да се борят за политическата си свобода. Голяма роля за това играе гръцката преса и типография в европейските страни. Е, втор е, важен фактор – економическият растеж в Гърция и по-специално развитието на търговията и натрупването на капитал от гърци, т.е. ромеи, собственици на кораби в островите на Егейското море. И третия фактор е елинофилското движение, за което съвременните и древните гърци са едно и също и което изигра важна роля в оформянето на представата, че съвременна Гърция е пряко продължение на класическата древност. Имаджът на противниците на, на гърците, турците, като опасни варвари, помогна да се установи този образ на гърците като заститници на цивилизация. Имач, което доста удобно съвременните гърци са внасяли от Европа. Когато избухва революцията, много елинофили идват в Гърция, например английският романтичен поет Лорд Байрон, някои от които са били бързо разочаровани от хаоса, който възцари. Да. Това, са, това е Байрон, който пристига в Месолонги и това са другите изображения на елинофилското движение. Някои обаче не, не можаха да отидат. Например, Александър Пушкин искали да, искали да участват, но, не са, но в крайна сметка не са били могли да го направят. Е, след, но след създаването на гръцката държава, дефектното функциониране на институциите, е, слабото економическо развитие, разбойничеството и липса на върховност на, върховностство на закона, липса на култура и така нататък, е, тогава имаджа на Гърция е пострадал тежко, тъй като от отгоре е, у някои европейски историци, политици започна да се вкорени идеята, че в крайна сметка съвременните гърци може би нямат нищо общо с класическата цивилизация и са по-скоро смесица от славяни, албанци и власи. Един от военните лидери на гръцката революция, Теодорос Кологотронис, каза, че национално-освободителната война, революцията, позволи на гърците да се запознаят взаимно те и като до тогава те са били изолирани. Изграждайки по този начин, бих искал да подчертая нова концепция за въображаемата е, гръцка общност, но създавайки напрежение, както не са липсали и остри вътрешни конфликти между разните фракции, истинска гражданска, война в моменти. Е, ентусиазма, но и разочарованието на европейците от гръцката реалност са били огромни от началото на революцията, когато през един пример, когато през 1821 година английския поет Шели пише драмата си Хелас, Гърция, един приятел го е, заведе да посетат гръцки кораб в пристанището на град Ливорно. Контакта с истински гърци, които са имали интерес само към търговията, а не към културата на древна Гърция и политическата свобода, и са изглеждали за него като кръстошка от евреи и цигани, е било много разочароващо за поета какво е нация? Еди, а, съм сигурен, че всички знаете разните дефиниции, определения за нация. Един от първите историци на еврейския народ, Хайнрих Гръца, автор на една история на евреите, който е вярвал, че еврейската нация е съставена от едно тяло, еврейската раса и душата, еврейската религия, се чуди какво дава право на общност от хора да се самоопределят като нация. Неговото заключение, може би не много очудващо, тъй като неговата цел е бил да подкрепи тезите си за еврейската нация, е било, че съществуването на един народ не се дължи нито на езика, нито на общ происход, нито в общи исторически спомени, правилно отбелязвайки, между другото, мисля, че преди новото време народите не са участвали в политическата история – също така той е ставал под въпрос значението на висшата култура във формирането на една нация, тъй като е, тази култура се отразява върху малка част от е, тази нация и заключи, че съществуването на една нация е мистерия. Е, бих искал също да напомня думите на Ернест Ренан, че нацията е ежедневен плебисцит – Предлагам обаче да видим едно по едно различните черти на една нация и да видим дали в крайна сметка дали съществуването на тази нация може да е мистерия. Първо е собствено наименование. Термините, които да, термините, които се използват в гръцкия език през периода за нацията, са или генос, който е като род на български, или етнос. Термини, чието неяснота е известна и на български, където има равностойни термини. Е, използва се до известна степен и думата фили, което означава племе или раса, в смисъла нация. Бих искал да подчертая, че терминът «генос» води до разни асоциации, както в началото изглежда, че се отнася до всичките ромеи, православни, и дори и днес се използва твърде неясно и с много голяма сантименталност. Се използва още тази, тази дума а, при някои а, ситуации в, на гръцки язик. Като национално име, сега трябва да споменаваме имената Елин, Ромей и Грекос. Грек. Всички имена означават гръка, но имат различни, различно съдържание. Е, може би най-емблематичният представител на просвещението, Адамандиус Кораис, но и други, е, които са имали отношение с Западна Европа, са предпочитали термина на грецки грекос, което е като грък, като грък. Ε, Νιάκοι ο Τιάχα, ο Σόμπενο, ο Ντουχόβενστβο του, κάτω Ευγένιο Βούλγαρη, να πούμε, ο Τχφέρλιλι, σα τέρμινα Έλλην, ζω στο είμαι ασοσιάτσι, σα ντρεύνα τα εζήσεσκα ρελίγια. Το κάτω τέρμινα Ρωμιό, ρωμαι Ρωμιό, να, να ρόντια γκρέτσκε ζήκ, σε γκοβίζδελι βαβρέσκα σα Ρωμάνο, ή του δάνει είναι χαρέσφα. Σε πακ, νευσίσκι πρεστάβεται να προσφεστένει του αμπίλη αγκλάσνη, να πούμε, Δημήτριο Καταρτζή, В 1783 година той е представител на просвещението, което е действал в Лашко, в Влахия, в Букурещ, оплаквайки се за преобладаване на термина Елин спрямо християнин или ромей, е, обвинява висшата класа е, и образованите, образованите хора, благородните и така нататък, които са довели тази промяна. Той отбелязва обаче, че извън благородните, целият ни народ сега, когато казват елин, имат предвид язича. Значи от старата антична религия. Значи, въпреки на отхвърлянето на термина ромиос от просвещението, точно този термин изразява, според моето мнение, особено в мултинационалните си конотации, реалността на православната християнска общност на империята. През първите десетилетия след 1830 година усилията за създаване, изкристализиране и за разпространение на националното съзнание в новосъздадената държава се основава до голяма степен на възраждането на древното гръцко величие – новогръцкото съзнание, което гръцката държава се опитва и успява след десетилетия да установи у своите граждани, се базира на идеологемата за континуитета между класическата и модерната Гърция. Самата гръцка революция от 1821 година до голяма степен повлияна от представата, които се, създа... са... се създава за нея на Запад, се основава на тази идеологема. Ромеите внезапно стават елини – Яковος Ρίζος Νερουλός, един учен от времето, в лекциите си по новогръцка филология през 1826 година в Женева, говори за изненадата на турците при веста за революцията на елините. Те не знаеха кой е този народ. Е, знаеха, че това са ромеи. Е, професорът по латинска филология в Атинския университет Куманудис отбелязва през 1850 година в остров Закинтос, който тогава не е бил в, е, е, включен в гръцката държава, че името Елин не се разбира за какво става въпрос. Значи, този термин е свързан от самото начало с опит за елинизиране и архаизиране на страната. Един френски географ, е, Жорж Перо, отбелязва разговор с царградски банкер, ромей, християнин, елин, грък, през 1862 година, който е, разкритикува елините на кралството като надути, бюрократични и словохотливи. Нещо подобно намирам и в българската литература от, времето, от това време, например в землеописанието на Георги Икономов Дупницани. Е, от другата страна, образът на Ромьос е бил отрицателен през целия 19 век в е, Гърция и до наши дни, мисля, с малки изключения. Е, Ромьос представлява особено негативните черти на гръка, е, думата ромейко като съществително била използвана и все още се използва, да, за да опише балканските характеристики на гръцката държава, неефективността на администрацията, корупцията при разсъдъци. С една дума всичко това, което е пречка за страната към напредък. Терминът ромьо се използва основно в публицистика и сатиричната литература, докато абстрактно понятие ромиосини – се възстановява положителен смисъл само през периода на поколението на 30-те години, 30-40-те години на миналия века от поетите Йорго Сеферис и особено от Янис Рицос. Мисля, че знаете, той е писал една поема Ромиосин. Е, но за да се върнем в е, историческия период, през 19 е, век фигурата на Ромиос, на сатиричния поет Йорио Сурис, е един вид байганьо, който окарикутира окарикатурява политическия живот. Имам тук нещо за Ромниос. Да. Той издали е, вестник, ромиос, сатиричен вестник. Много любопитно. Не знам дали има някакви грешки, защото сам направили превода. <laughs> Въпросът, бих искал да подчертая, че въпросът на името на страната, на Гърция е, и хората е може би все още отворен до някаква степен, например във връзка с усилията на държавата да налага името Хелас, Хеленик на всички езици. Може би го сте забелязали това. Второ, отивам към територията. Въпросът на територията е пряко свързан с въпроса на идентичността на различните християнски общности, е, които живеят в Отоманската империя. Колкото по-широко е разбирането за това кой е грък, толкова по-широки са териториалните претенции. Съответните разбирания са все още е, неясни по времето на национално-освободителна война, те са свързани с съществуването на общността на ромеите, които са, резервуара, от които евентуално източва хора грецката нация. Да припомним, че революцията да е избухна в Молдова и малко по-късно в полуостров Пелопонес. Когато Ригас Велестинлис изпечата хартата си, хартата на Гърция, включиле в нея целия Балкански полуостров. хартата на Ригаш. когато са го арестували в Триеста и австрийците са конфискували материалите, които носеше, включително превод на грецки на книгата на Абе Бартелеми е, «Пътешествието на младия Анахарсис в Гърция», е, австрийските полицаи на града са отбележили рисковете от циркулация на книгата на гръцки. Защото това щеше да даде на гърците идея за, за това колко е била някога голяма родината си. Във времето, когато френската и немската <clears throat> версия на, на книгата на Бартелеми се разпространяваха легално и без проблем. територията на гръцката държава през 1830 година е ограничена в регионите, където процъфтява е, класическата гръцка цивилизация – Атина, Спарта, Тива. По времето на революцията представители от други провинции с гръцко население е, са присъствали в представителните органи, които се създадоха, <clears throat> били прияти като граждани на държавата много хетерохтони, т.е. родени в друга земя, обратното на автохтон. На автохтон. Е, те са били православни християни, които са, са, са заявили, че са гърци. Е, тази територия, тази територия отговаряше на образа, който са имали за себе си от една гледна точка гърците, така както той е моделиран от просвещението и, грецката, и преклонението пред гръцката а, е, древност а, на Запада. Въпреки това, че Константинопол продължава да бъде в съзнанието на много столицата на гръцкия народ, скромната столица на новата държава Атина започна да поема юздите. Между другото, избирането на Атина като столица е свързано с амбицията на новата държава да прилича на древногръцкия модел. Въпреки това, въпросът за разширяване на границите в провинции с солидно, както бе прието тогава, гръцко или християнско Двата термина са синонимни за много хора по това време, население, например Тесалия, Епир, Крит, Македония, е бил поставен от самото начало. Идеята бе приета по принципи от чужденци. Например, един френски дипломат бе забелязал след обявяването на независимостта на държавата, сме извадили Гърция от гроба, но я поставихме в тясна клетка, където не може да движи своите крайници. Сигурно познавате понятието, понятието μεγάλη ιδέα, великата идея. Това е специфично и исторически обословено явление. Се постави като политическа програма от министър-председателя Йоаннис Колетис през 1844 година, когато се дискутираха членовете на Конституцията за това кой <clears throat> трябва да се смята за гръцки граждани. Той говори тогава за единство между освободените гърци и неосвободените братя. Значи автохтоните и, хетеро, автохтоните и хетерохтоните. Е, докато Мегали идея имала <clears throat> поне в първия период неясни очертания и се отнася се повече до вид културна хегемония на Гърция в Отоманския изток, по-късно, в край на 19 век, става план за териториално разширение и дори възстановяването на Византийската империя. Това е един вид от разни претенции, териториални претенции. Обаче трябва да знаем, да имаме предвид, че Мегали идея е нещо повече от проста идея за разширяване на граници. Е, първоначално тя е бил опит да се разшири нация далеч от реалността на елинската държава. Като конкретна идентистска програма за възраждането на Византия, великата идея продължила за около, е, от около 1880 година до 1922 година въпреки това, че е мобилизирала народните маси интелектуалци, никога не е била свободна от противоречия и съпротивления и разбира се, завърши с трагедия. Трагедия, която наистина е водила страната в 20 век. Това е голямата Гърция след малазийската кампания 21 година. И това е едно изображение на катастрофа, която а, е свършил. бих искал да кажа една дума за емиграцията. Емиграцията е много важен фактор за самосъзнанието на народа. Емиграцията, търговията, корабоплаване, това са били дейности, които са били развити от гърци, както и от други средни, средноземноморски народи. Емиграцията продължава да е важен фактор е, в 18 е, и 19 века присъствие на гърци, търговци в големите центрове на Европа, включително и Русия, да, е, богати търговци, които или спонсорират културни прояви, или правят дарения и благодетелства, включително и емблематични сгради в Гърция, например в Атина, в новата държава е много характерно. Много от тях са от албански, влашки или смесен происход. Тяхната асоциация с гръцката е, национална идея би била немислима без предварителното съществуване на ромейската общност в преднационалната епоха. И много от тях, например, това е Евангелос Запас, първия, който е, е подарила, е, да, е, направил дарения за направеното на тези сгради. Той възстановил, например, първите Олимпийските игри, които са били само в Гърция през 50-те е, години на 19 века. И той е спонсорирал, например, издаването на книгата на Парличев на гръцки, 1867 година, но паралелно е спонсорирал и албански училища в Албания. Значи, това е част от а, историята на този период. А, сега бих искал да, да обърна внимание на езика. На първ поглед въпросът на езика на нация не изглежда да предизвика проблеми. Гърция не е Швейцария, грецки език, няма съмнение, това е важна черта на гръцката въображаема общност. Националният поет на Гърция Дионисио Соломоз, например, Говори за свобода и език като ключови свои грижи. Пред 20 век друг поет, носител на Нобеловата награда, Одисея Селитис, пише в неговата емблематична поема «Достойно ест», едничката грижа е езикът ми след пясъците на Омир. Обаче, идентификацията по време на просвещението на гърците с всички тези, които говорят гръцки, създава няколко проблема. Както видяхме, е, грецки е бил общия език на ромейската общност, на православните християни. В самата Гърция обаче ежедневието е било смесено езиково. Писателят Стефанос Ксенос, който е бил редактор на едно много важно гръцко списание Британската звезда, Британикос Астир, написал следното в един памфлет за източния въпрос, който се издаде в Лондон 1876 година, цитирам на английски. Of what races did Greece consist when it was detached from Turkey? Of the same that now make up the Turkish Empire. Greeks, Turks, Jews, Bulgarians, Romanians, Albanians and Slavs. What Tower of Babel was an assembly of these men? I remember hearing the great Admiral Miaulis give order to his sailors, half in Albanian, half in Greek. I remember General Hadjichristo giving order to his men in mingled Bulgarian and Greek. And he continues with some other uh, personalities. So all the great families of Greece spoke in society and in the public sphere a mixed jargon of Albanian, Turkish, Bulgarian, and Latin. Zatvaryan Kavichki. Бих искал също да отбележа комедията Вавилон от Димитриos Визандиos 1836 година, Вавилония на гръцки, която се подиграва от многоязичието. Гърци или по-скоро ромеи от различни части от а, е, е, страната се срещат в град Навплион след а, е, а, морската битка при Наварино, която е довела до независимостта на страната и чрез различни комични инциденти ставаме свидетели на недоразумения, които се дължат на факта, че те не разбират един, друг, един другия. Е, различните хора говорят различни диалекти и всички мислят, че те говорят истински гръцки. Например, има един полицай от Йонийските острови, който говори смесица от гръцки и италиански и пита всеки, има там едно нараняване, е, на някой, е, дали това е било казо пенсато или казо ациденте. И никой не разбира и после ги пита, ме, ви говоря на гръцки, казо пенсато ли беше или казо ациденте. И в крайна сметка, е, но от другата страна всички смятат, че принадлежат към една и съща въобразаема общност, въпреки това, че имат различни разбирания какво е, включително езиково, какво точно представлява тази общност. Значи, за да, за да се върнем към голямата картина е, за езика, да обобщим, е, в случай на гръцката нация въпросите на езика са свързани с три неща. Първо, с формата на език. Формите на езика, които са станали известни като демотики, демотичен език, народен език или прост език, от една страна и от другата страна чист език, катарегуса на грецки. Проблемът обаче е по-сложен, отколкото изглежда на първ поглед, е, тъй като има различни е, нюанси няма една катаревуса и една демотики, има различни разбирания. Е, после е, е, езика е свързана с е, населенията, чието майчен език не е бил гръцки, но се смятат за гърци като наследство от протонационалната ромейска общност. И после имаме разли, разликите между диалекти от различни региони на страната. По времето на просвещението имало повече от една езикови тенденции. Едните са били последователи на архаизиран език, другите са били за простия народен език, а трети, като например Кораис, е, са потърсили среден път. т.е. език близък до разговорния, но почистен. От турцизми, от албанизми, от е, разни прости думи, славизми и народни думи, които се приемат като признаци на робство. По-късно, когато се разви идеологемата за преките връзки с класическата древност, език, който да прилича колкото е възможно повече на езика на класическата Гърция, се смята за необходимо допълнение на гръцката идентичност. Разликите между езика на образованието и държавните, в държавните институ, и в държавните институции от една страна и езика на хората от друга страна създават напрежение и разрив между елита и обикновените хора – застрашавайки кохезия и единството на нация. Имайки предвид една от съвременните дефиниции на това какво е една нация, виждаме, че без истински общ език няма обща култура на цялата нация и е, от е, тази гледна точка бих казал, че докато катаревуса, значи този чист език, доминира в публичното пространство, консолидирането на съвременната гръцка нация е непълен. непълен. Защото съществуват две култури, една народна и една е, на е, елитна. Преклон, е, преклонение от една страна е, катеревусянци и от другата страна демотикисти са били еднакво ангажирани с национална, е, в националния идеал, с националната идея. За първите възродената Гърция гръцка нация, нямаше друго да прави, извън да имитира древните гърци, за да си намери старото величие и своето място в Европа. Борбата за чист език, който да прилича на атическия диалект, е била неразделена част от тази утопия. Движението на, за демотичния език, от другата страна, промовира използването на езика на народа и подчертава популярната гръцка традиция на ромиосини, вътре и извън границите на страната, и особено народния език – като основен компонент на нацията. Те не отричат връзките с, връзките с античността, но от другата страна разкритикуват а, тази а, мания с а, древността и казват, че съвременните гърци трябва да стоят, да стоят на собствените си крака. От тази гледна точка това движение е по-в синхрон с положението в Европа, където доминират разговорните езици. Важна роля в крайната победа на демотичния език е изиграха ионийските гърци. Ионийските острови са се включили в кралство Гърция през 1864 година, в деня като днес, всъщност на 21 май, преди 149 е, години. И бих искал да спомена, че в случая на Ионийските острови <clears throat> можем също да говорим за ролята на италианския език в Гърция, който е изиграл за културата на 70, те острови роля подобна, бих казал, на ролята на гръцкия език в България, с малко, може би, различия. Е, спорът между Катаревуса и Тимотики, много интенсивен, конфликт между две различни визии за Гърция, продължи за десетилетия. Докато народният език е, преобладавал, преобладавал сравнително лесно в литературата, е, но не без мъка и огорчения, в рамките на едно или два поколения, до 1920 може година, Катаревуса устои в продължение на повече от половин века в публичния дискурс. Мисля, че това се дължи на невъзможността да се възприема нацията без видима връзка с древността. По време на национално-освободителната освободителна, освободителната война и след освобождението в територията на страната е имало чуждоязично население. Те са били основно Албанско говорящи А извън границата, гръцката нация е имала претенции върху говорещите славянски или български, албански и влашки език. Тогава се представи аргумента за българско-говорещия грък. Турско-говорещи християни от Мала Азия, като ромеи, без конкуренция от друга християнска нация, се считаха членове, като членове на гръцката нация – Жорж Перо, за който, за който вече споменахме, пише за посещението си на грецко семейство в Кютахия в Мала Азия. Е, цитирам. Се запознах с грецко семейство. Бащата се нарича Стефан Чулоглу. Той е чорбаджията. Той представлява гърците и заседава за тях в Меджилис. Той е грек от старата школа, който едва ли знае, че съществува кралство Гърция който никога не споменава за Милтиад или Темистокъл. Той не знае друг език, освен турски. Но е грък. Е, през втората половина на 19 век се наблюдава драматично движение за елинизацията на е, тези групи, главно чрез действието на местни учители, изучени в Атина, които са се върнали в родината си с силното желание да цивилизоват техните сънародници изучавайки им гръцки език и национална история. Когато стана обаче, когато стана обмяната на население след малазийската катастрофа, все още е имало турскоговорящи християни, изгонени от Турция като гърци, и също стана с гръцкоговорящи мусульмани, които са били изгонени като турци от Гърция. Албанският език е бил широко разпространен в Гърция. Много хайдути и борци от националната Στο ελληνικό εθνικό σχέδιο, η Ελλάδα έχει δημιουργηθεί από την Αθήνα, η Ελλάδα, η Ελλάδα, η Ελλάδα, η Ελλάδα, η Ελλάδα, η Ελλάδα, η Ελλάδα, η Ελλάδα, η Ελλάδα, η Ελλάδα, η Ελλάδα, η Ελλάδα, особено заради ниския престиж на този език, който по това време е бил само орален. Макар, че е имало много опити от албански книжовници от Гърция за изучаване и писане на албански език. Становищата за албанците, за албанците на Гърция са разделени и до днес има много хора, които считат себе си с албанската си сингулярност като част от гръцката нация. Във всеки случай, съществуването на значителен брой на албанци в Гърция не се считаше е, за несъвместимо с националистически стремежи на държавата. Например, когато грецкият премьер Елефтериос Венизелос след Първата световна война е, претендира за територия от Южна Албания, <clears throat> той призна, че в този регион доминира Албанско говорящо православно население. Но казва, това не е пречка е, не, е, в подкрепа на претенциите си, той използва като аргумент факта, че съществуват толкова албанскоговорящи в Гърция, включително и трима членове на кабинета си, както и началниците на генералния штаб и флота. Той това е писал на а, е, конгреса в а, Париж. Влашкоговорящите на Гърция, с изключение на тези, които са емигрирали в Румения и са се включили в руменската нация, като общо винаги са считали себе си като част от гръцката нация. Важни гръцки книжовници, политици и трговци са били власи. Сега бих искал да спомена <clears throat> някои коментари за чувството за общ происход. Това мисля, че е една много важна е, черта на една нация. Е, Основната теза във връзка с происхода е идеологемата, която вече споменахме, на съвременната Гърция, че населението и са потомци от древните гърци. Това представлява основен мит на, за гръцката нация. От една страна е имало, бих казал, някакво чувство за приемственост, е, запазено в спомени и митове на народа, е, които живееха между руините. От другата страна Ценностите са били християнските ценности по това време. Е, идеята за античната генеалогия, на съвременните гърци, е, те ги са внясали от е, Запада. Както пише в тази връзка Ели Кедури, за съвременните, отварям кавички, за съвременните гърци да станат като предците си, бе да имитират просветените западняци, за които щастието и добродетели бяха моделирани и вдъхновени от Атина на 5 век преди Христа. През 1834 година столицата е преместена в Атина, най-вече заради символичното значение на този град и бе изразена и идеята за двореца на крал Отон да се изгради на самия Акропол. Древните паметници са считани за свещени, особено тези от класическата епоха, а по-късно се почертава и с наследството, наследството на древната Македония и Спарта. Това става, например, по време на диктатурата на генерал Метаксас 1936 до 1941 година, когато е имал силно милитаристични и е, авторитарни черти, а наследството на древната Македония, това, което един писател в гръцкия контекст нарича синдром на Вергина, се подчертава все повече в последните години след 80-те години на 19 век, в последствие на полемиката с Югословенска Македония около идентичността на древната Македония. След Втората световна война и консолидирането на доминация в страната на една националистическа и антикомунистка десница, националното време се превърна на паметник. Археологията стана инструмент за укрепване на господ... господство господстващата идея за нацията. Компоненти на тази доминация са, например, е, сагата на елгинските мрамори, които е, Гърция поиска за десетилетия наред от Великобритания, мрамори, които се считат в националното въображение като членове на националното тяло, които липсват, отделени от националния организъм, които липсват и трябва да се върнат. И второто бих е, подчертал промоцията на Гърция, например и в туризма и навсякъде, а тук това е едно изображение на Акропол, както е бил а, на времето, там, на началото на 19 века. И тук се вижда, например, една а, кола, а, коя, която бе изградена от каталанци или венециански, не знам точно кои от времето на франкократия, след, преди е, е, турците. И това беше много ясно, въпреки това, че е много старо, беше ясно, че трябва да се махне, за да може да остане класическата класическите паметници. Въпреки това, че елинофилите са били съгласни с тази, този подход, е имало в Англия, е, особено учени, които се противопоставиха на това махнане. Това показва. И това, например, тук виждате е, от Олимпийските игри е, използването на тези имаджи от антична Гърция. И сега във връзка с финансовата криза, настоящата економическата криза, е, пак и от критици, и от е, е, приятели, пак се използва много тази идентичност между античната и новата Гърция. Например, тук е едно събитие в Брюксел, свързано с финансовата криза в, Бел... в Гърция, където пак Гърция, имиджа на страната е свързана с античността. И за 6 часа мисля, че участници на тази, това събитие трябваше да четат Републиката на Платон. Значи всичко е, всички мислят по този начин. А, мисля, че връзката с древността, особено класическата, остава повече мит, може би сега повече от всякога, когато съдържанието на древнокръцката култура е по-малко известно, трябва да се каже, между гърците, тъй като учението на древногръцката култура и в образованието е намалило. Така се идеализира още повече и се митизира, се, е, се, прави като, се, се разбира като мита древността. През материалите си останки националното а, минало се монументализира. Може би някои от вас знаят книгата на Никос Димо нещастието да си грек, там мисля, че има много коментари около този, този въпрос. Бих искал само да спомена е, името Фалмерайер, което все още се счита на тема в Гърция. Защо, какво е казал той, че населението в Гърция не се състои от потомци на древните гърци, но е смес от е, разни други народи. Е, и мисля, че до голяма степен теорията за непрекъсната приемственост на гръцката нация се разработи като реакция на теориите на Фалмерайер. Е, така че докато през периода на просвещението, македонския период и византийската, византийското хилядолетие на гръцката история се гледат твърдо отрицателно, например е, в е, трагедията на Никола Пиколо, смъртта на Демостен, 1818 година македонската хегемонија и завладавањето на демократична Атина се третира като катастрофа. <clears throat> Но од 1850 година се възстановява постепено имиджа на Македонија и Византија като неразделни части од грецката историја. Това, което е под въпрос на периода на просвещението, но и по-късно е, по е отношението спрямо Византия. Византия се счита като авторитарна, теократична и несвободна държава, в един момент, когато националните идеали се възприемат по отношение на античността и просветената Европа. Например, когато държавата започва да реставрира паметниците от класическата епоха, византийските паметници, както и паметници свързани с фракократия, които показахме, се унищожават. Изчислено е, че са се унищожили 72 византийски църкви в областта на Атина, за да бъде изградена с материалите им новата катедрала <clears throat> на е, столицата след освобождението. Само през 60-те години на 19 век историка Константин, Константинос Копаригопулος в историята си на гръцката нация възстановява Византия като гръцка империя, бримка във веригата на националната приемственост. Е, въпроса за Византия и нейното наследство се постави пак и по-късно и до сега мисля, че е под въпроса. Е, често наследството на Византия се разглежда като автентична, жива гръцка е, традиция, която се противопоставя на миметизма на Европа чрез модата, политиката, действия или бездействия на държавните органи, които се считат, че само имитират Запада. Е, от другата страна, тези, които са решително обърнати към Запада, разглеждат Византия и наследството и много хладко. За да покажа какво непо... непосредствено значение може да има всичко това и отвъд гръцкия случай, бих се, от... се споменал есето от руския нобелиста Йосиф Бродски «Бягство от Византия». Бродски обвинява Византия за деокрация, насилие и цинизъм и критикува православието, това на Византия и това на Русия, както и Исляма с техния анти, на който той противопоставя демокрацията и човешките права от е, Запада. За Бродски авторитаризма на Сталин се дължи на византийската авторитарна традиция на Византия и на Русия. А, преди и след освобождението се постави въпроса за това как да се отнася към периода на османското владичество – Новата Гърция не е имала основание да поиска да освои османското наследство, тъй като Европа се отнася спрямо турците като варвари и като заплаха. Дори и днес да говори за османския период и с ненапълно отрицателен начин предизвика недоверие в Гърция. А, не говоря за научни среди, говоря за а, общото пространство. Религия вече сме повдигнали въпроса за връзката между гречката идентичност и православието. Също така до голяма степен въпроса за византийското наследство се отнася до православието. Всъщност наследството на православието, народните традиции, живопис, преклонението на светите, исихазми и така нататък, и това, което се третира като наследство от Византия, не е толкова историята на държавата, доколкото православието. Е, от другата страна православието приближава гърците с някои от народите на Балканите и Източна Европа, които са е, православни. Видяхме, че е на лице е, известна неяснота с идентифицирането на ромеите с гърците. По времето на гръцката революция, като гръцки граждани, са се определили християнски поданици на султана. Нямаше друг, друго определение. Това произлиза от тази преднационалната идентичност. От другата страна, толкова касно, е, колкото 1872 година, първият американски посланник в Гърция, Чарлз Такерман, пише, гръцката, цитирам, гръцката църква и гръцката нация, нация са, да речем, синоними. Той това казва. Е, докато включването на други православни от вътреността на Балканския полуостров в гръцкото национално тяло се прави лесно през 19 века, приемането на католиците гърци става прекалено касно. Например, тези католици от гръцките острови не участват в революцията. Те се смятат за латинци. Въпреки това, че са гръкоязич, гръцкоязични, не се считат за част от нация, в която присъстват като православни, сърби, черногорци, българи, албанци. Приемането на мусулманите като част от гръцката нация е особено трудно дори и до днес, въпреки това, че става въпрос за гръцки граждани, говоря за мусулмани, мусулманите в Гърция. След революцията и създаването на гръцката държава, след като Вселенската патриаршия защитава легитимността на отоманския режим, гръцката държава създава независима автокефална гръцка църква. Постепенно и църква да става националистическа. Емблематичният националист идеолог е, от годините след е, 1900 година Ион Драгумис чита за неприемливо да има гръцки духовници, които поставят религията си над нацията. Е, през 20 века е, наблюдаваме още по-силна връзка между държавата и религията в карикатурата, ако щете, на доктрината от елинохристиянска цивилизация. Особено в двата периода на политическа диктатура в страната. Дори да мислиме, че вече това понятие е вече остарял, по-специално чрез релативната модернизация на страната след влизането в Европейския съюз, има още затруднение да бъде прието в нивото на самосъзнание разделяне на нацията от православието. Сега само един пример от общата култура. Мисля, че вече споменахме основните черти на културата. Коя е била културата на гърците по времето, когато са станали граждани на една нова европейска държава? Много различно това, което са имали на ум учените един анекдот от Николас Драгумис, който между другото е бил дядо на Ион Драгумис, държавен служител и книжовник, по-късно министър на външните работи. Той бележи за града Навклион, столицата, първата столица на Гърция, като стана столица, че това беше изцяло турски град. Изпоменава и епизода в остров Порос дава и примери защо е турски град. И споменава и епизод в остров Порош, където някои местни жители го видяха, него, държавен служител, значи с франкски дрехи, с европейски дрехи, да се прекръсти. Тогава майката извика дъщерите си на, на албански. Елате да видите един франк, който се прекръсти. И след това го попитаха на развален гръцки. Ти, франк, се прекръстваш ли? И това е било реалността на времето. Е, бих искал да продължа с е, няколко коментари, свързани с поколението на 30-те е, години от 19, 19 век. Това бе първото гръцко поколение, което, мисля се, се изправи пред Запада, бих казал, еднакво. Творчеството му и отношението им към чертите на грецкия народ, състадоха една синтеза, която мисля, че все още е най-убедителният израз на новогръцката идеология. Синтезата, която са направили изтъкнати представители на това поколение, включително и нобелистите Одисея Селитис, които споменахме, и Йорго Сеферис, както и писателя и мислител Йорго Стеотокас, подчертава и популярната култура на съвременната Гърция и чертите на древната духовност. Може би е имало опит за поетична идеализация на живота на обикновените хора, на земеделците, на моряците, на рибарите, обаче в автентичния си израз идеологията на това поколение не е в основните си националистическа. Напротив, мисля, че това е бил един честен опит да се подчертаят етичните основи на гръцката цивилизация, цивилизация характеризирана от универсални ценности. Например, Јорго Сеферис даде конкретно етично съдържание на въпроса на, за прием, приемствеността между древна и модерна Гърция, паралелизирайки древния поет Есхил е, и народния боец от е, гръцкото национално-освободително движение Янис Макриянис чието спомени са станали една от евангелиите на тази нова национална идеология. Във връзка с това пише Сеферис, цитирам, Свободният човек, праведен човек, човек като везни на живота, ако има една основно гръцка идея, е тази, не е друга. Тази идея се ражда в зората на гръцката мисъл, после я изразява веднъж завинаги Есхил, който надминава мярката и спада в хюбрис, а хюбрисът е най-голямото зло, което може да ни се случи. За да използвам фразеологията на Макриянис, пише се Ферис, гърците от тези стари години са казали ние, а не аз. Защото когато азът се стреми да надмине това ние, веднага Ата, богинята на заслепването, строгата съдба, която се грижи за баланса на света, го гремва. Цялата наша древна трагедия е пълна с символи на тази идея. И символа, който ме тръпва най-много, го намирам в трагедията Персия. Ксеркс, разказва старата легенда, се победи, защото е изпаднал в хюбрис, защото е направил този прекомерен акт. Той би чувал морето. Затова в морето си получи своето поражение. В този елемент, който, въпреки това, че винаги е възмутен и неспокоен, винаги търси балансиране, равновесие. Затварям кавичките. В речта, който, която този, той изнесе в Стокхолм, когато получи Нобеловата награда, Йорго Сеферис подчерта контраста между малкия размер на страната си и огромната традиция там. Той подчерта, че черта на тази традиция е любовта на човечеството и своето правило е справедливостта. И говори пак за древната а, трагедия. Един друг велик поет от този период, Елитис, набяга върху подобни теми, въпреки че в неговия случай става въпрос повече за една идеална, втора Гърция на горния свят, както казва, творение на духа и на поезията, една мечтана Гърция, създадена с същите материали като действителната, като мечтата се прави с същите материали като живота, от живота. Елитис набягва върху природата, морето, светлината, Егейското море и островите, както и върху морални и етични принципи, свободата и справедливостта. В речта си в Стокхолм Елитис говори за силата на поезията, силата на волята на човека да се развива хармонично в сиромашки времена, но и за нашата обща родина Европа. В съответствие е, със своята мисия на поет се дистанцира от Гърция, участваща в, между... в международен бал с маски, носейки роклята на европейка. Но в поетичното му творение той създаде силни колективни символи, които са влезли в канона на гръцката литература и до голяма степен изразяват текущите възприятия за съдържанието на гръцката въображаема общност. И за Елитис, и за Сеферис може да се каже, че те са били национални поети по свой начин всеки. За Йоргос Теотокас, още за това поколение, за Йоргос Теотокас не е имало дилеми по отношение за Европа. Мястото на елинизма със своята православна традиция и наследството на просвещението бе в Обединената Европа, защото, както пише той през 1958 година, Европа е нашата голяма каща, кащата, за която сме работили в миналото, за да се строи. И продължава. Не може да се представи Европа без Гърция и без учението и ленгетата на Гърция. Елинизма, който той си го въобразяваше, Η Ευρώπη είναι σφοβόδεν, σβέταλ, και Σε Γιατί το κάζα πεντεσετέ ή σε σετέ πριν σε εντυνιάβανε τον Αστρανάτα Κομευρωπαίη κατά όψου, τριάβασε τα πέντε νόβα βελίκα ιδέα καϊντέα να ελληνίσμα. Δύχη μου, ετνά δούμα, για αλτερνατίβνη υποτχόντι, στο του Αίμαλο Ιτακίβα, το βάγει γοσπότσφα ιδεολογία, η κριτική. може би единственото оспорване, най-силното оспорване на хегемоната визия за приемствеността, за връзката с САП, в, за приемствеността и връзката с Запада, дойде в 20 век от политически организираното движение на комунистическата левица. Разбира се, е имало и преди критики, но това е било най-организираната първа силна реакция. Левицата, която се появява като организирано <clears throat> движение в Гърция около 1920 година, оспорва идеологемата на елинохристиянската култура и великата идея, която се възприема като империалистична. По време на кампанията в Мала Азия, комунистите подкопават морала на армията. През 20-те години левицата оспорва грецкото господство в част от Македония, приемайки тезите на Коминтерна за самоопределяне на Македония и своите народи но те са създали теоретичен дискурс, който постави под въпрос отношението на народа спрямо високата култура и книжовната традиция и поставяше почвите на гръцката нация на първи изяви на народната култура малко преди владичеството на турците или скоро след това. Лявата визия се базира на въвеждането на марксистски е, идеологеми на изтока. Бих искал да завърша с цитат от писателя Димитрис Хаджис, много важен, мисля, писател, е, един човек, който е пострадал много заради е, комунистическите си убеждения и други обстоятелства. И той изрази, изрази с честност, но може би не винаги с научна прецизност, лявата альтернативна концепция на гръцката нация. И през, в една лекция през 1979 година той пише, в един свят, който става единен и униформен в цялата земя, няма да ни спаси, значи на гърците, е, никаква древна мантия, никаква фустанела, значи народна носия, никакво расо. В този свят съществувам означава само сътворявам. Въпреки това трябва да изтъкна, че дори и сега левицата е разделена. Има една част, която е националистическа, национализма в настоящето в Гърция е и ляв и десен, както има и една и част, която е интерна... интернационалистка, с тези термини, които имат специфично съдържание в рамките на лявата идеология. Искам да подчерта, че до голяма степен това, което се счита за политически коректно в Гърция, идва от творението, и свършено от поколението на 30-те години, за кодиране на гръцката идеология и нейните параметри. Обаче много от тези компоненти се дегенеризираха в популизъм, който определя днес някои много вулгарни понятия за гръцката нация. Може ли да извадим някои заключения след всичко това? не съм толкова сигурен. Това, което бих искал да си спомните, е трудността от една страна да се отдели грека от православната идентичност и от другата страна да си намери балансирана позиция по отношение на древногръцката традиция. Тези въпроси са от ключово значение за отношенията между Гърция и Европа. В рамките на Европейския съюз, особено преди падането на Берлинската стена, започва да се развива идеята за някаква средноземноморска гръцка идентичност, много повече отколкото балканска, например, в пряка връзка на Гърция с други южни европейски страни. Този подход не е напълно погрешно, въпреки това, че контакта с арабските страни може би е още посилен от другите е, европейски е, страни е, на юга. Що се отнася до въпроса за приемствеността на нацията, в световната наука, както знаете, има противоречие за това дали гръцката нация е ново явление и обратно има приемственост с древността. Например, Антони Смит подчертава приемствеността, а критиците на национализма, като Ели Кедури и Ернест Гелнер, подчертават модерните компоненти в появата на гръцкия, както и на други нации. Мисля, че отговорът на тази дилема е труден, но се улеснява, ако се опитваме да разбереме какво точно означава, какво точно разбираме, като говориме за нация. Ако нали, наличието на книжовна традиция и езиковата приемственост с няколко прекъсвания се смятат достатъчни за съществуването на нация, може би има такова нещо, приемственост. Но ако нация е нещо друго и по-специално се определя от съществуването на масова култура, мисля, че е феномен по новото, на новото време. Би било погрешно да се уеднаквяваме православния мироглед от преднационалната епоха с грецката нация, както правят много хора. Големият чешки философ Ян Паточка отбелязва в е, отличното си есе за чешката нация е, Вас Зинд Ди Чехен, значи какви са, кои са, какво са чехите, че трагедията на чехите се дължи на факта, че става въпрос за малък народ, който за разлика от предшестващата боемската държава, бил отрязан от всякаква универсална мисия. И в крайна сметка се превръща, се превръща в периферичен, провинциален народ. В случая на гърците въпросът е сложен, обаче бих казал, че става въпрос за народ, който даде на себе си една универсална мисия – поради културните връзки с античността и с почвите на християнството, не малко нещо в по-ранен исторически етап езикът ти да е дал Омир, Платон, Евангелията и дори да е трудно разбираема древногръцката философия, разбирането на оригинала на Евангелието е лесно дори за необразован грък, но е, от другата страна имат, са дали тази универсална мисия – но от другата страна не са имали вероятно или са загубили средствата да я изпълнат. Мисля, че една от причините е невъзможността и на гърците и другите народи, които са излязали от бившия Рум Милета, да се управлява ромейското наследство, преднационалното ромейско наследство. Реймон Детрес твърди, че идеята за гръцка политическа идентичност, възоснова на посланието на просвещението и демокрация и демокрацията се анулира, когато страната се насочи към древността. Това вероятно е вярно, въпреки това, че става въпрос за сложно явление. Мисля, че най-важният релевантен факт е първо неспособността на гръцката държава и нейните агенти да се справят ефективно с живата традиция на ромейската общност и с другите бивши членове на тази общност, но и развитието на други, е, другите балкански национализми. Надявам се сегашните и бъдещи исторически събития в Гърция и в Балканите да станат повод за по-голямо самопознание и познаване на другия, като предпоставки за разбирането и за солидарността. Един друг голям европейски принцип, е, който е бил очертан от Йорго Стратокаш още от 50-те години, като една от основните ценности на Обединена Европа. Предварително условие е още веднъж, както каза тогава и Теодокас, да излизаме от тесното и сляпо затваряне в себе си и е, естествено универсалността. И двата принципа мисля, че са в съответствие в нашия просвестенска и християнска традиция. Благодаря. Благодаря, Василий, за този обширен обзор на е, сложна проблематика, която е гръцката нация. И понеже тук са колеги, които са от неговите познавачи на този въпрос в България, се надявам, че ще има и въпроси, и коментари по това, което изложи от нас. Заповядайте да чуждите френските революционери. Са, тук е в Венеция, но същото е станало и в 70 острови, защото те ги са освоили а, по времето на, на кампанията. И това е влияло върху а, идеите на радикалните идеи на революционери. Без това мисля, че нямаше да има тази национално-освободителна война мисля, че най... Не съм сигурен, че съм разбрал въпроса. Аз мисля, че трябва да се направи много внимателно а, изследване за а, разни общности. Например, друга е, е горе-долу на всичките е, територии на Османската империя е било паралелно, но различно е, например, в малоазийската част на империята, различно е в Балканите. Мисля, че трябва, е, има микрорегиони, в които, които следват своя, своя път. И зависи, това трябва да се види заедно с развитието на други национализми, от които се влияят тези групи. Например, албанско говорящи на Корча до може би до, до край на 19 век, още не знаят какво са, какво може да, какво може да станат и а, така нататък. Например, в Охрид, където съм наследвал малко повече, мисля, че до 1860 година, 65-та, 6-та, тогава става, е, как се казва, е, става българска християнската общност на Охрид. Значи, мисля, че на всяка, всяка, всеки регион е малко, малко различен. В а, рамките на гръцката държава, мисля, че а, идеите, най-важното е да се види какви са били, как, според Димарас, аз не съм, тук имам, може би, и други хора, които може да се изказват. Е, според Димарас той е, слага край на е, година на просвещението, 1821 година. Аз мисля, че това е много изкуствено, защото това продължава. Същите хора продължават да имат, да, да взимат участие в обществения живот. Мисля, че до 50-60-те години същата идеология на учени продължава. Но от другата страна, паралелно, се развиват разни идеологеми, интереси на държавните институции, на династите. Аз не съм споменал за това, но династията на Вителсвак и на Глицбург имат участие в развитието на тази идеология, защото те имат лична амбиция да станат крале, например, в Константинопол значи всичко това играе някаква роля. Не, не съм сигурен, че има само едно, едно определяне. Сега а, гърци, извън а, много често се прави разлика между а, дали са били автохтони населения или са били новодошли. Но и това не е толкова ясно, защото може би и, и автохтоните са били новодошли от може би два-три поколения. Например, грецкото население в Египет, които, които са повече търговци, са се преместили в Египет в 19 век от други места в, от империята и след това като Мохамед Али става, става крал в, в Египет, владетел на Египет те са били гърци, те са били египти, е, албанци и така нататък. Сега в емиграцията, това, което е интересно и мисля, че не е, не е толкова изследвано, е как се развива е, национализма или националната идея в е, емиграцията в западните страни или в Австралия. Това е много важен въпрос. И преди преди няколко дена всъщност прочетох една студия за как се отнасят български емигранти в Гърция спрямо европейската идея, европейското, европейската интеграция. И там мисля, че това са, това са групи или населения, които се развиват по друг начин от тяхната държава или нация, откъдето идват. От, в някои въпроси това, което бих казал като така частно наблюдение, е, че от, от, е, има аспекти, в които гръцки емигранти в, е, например, в Америка или в Западна Европа са или по-националисти от е, гръцката държава спрямо някои въпроси, или по-прогресивни, или по-различни, например, в както се отнася на човешките права или социални права, отколкото гърцки, гърците в държавата. Мисля, че нещо подобно става и в, а, с други балкански нации. Е събитие и място на Гърция в економическата криза през последните няколко години. Гърция до голяма степен емблематизира едно поляризиране на Европа между Юда и Германия, да кажем, най-общо казано. Какво е обратното отражение в Гърция на тази нова представа на политическата география? Не нова, но такава представа на политическата география. Върху кой от, е, кои от парадигмите за гръцката нация оказва влияние? тези промени. Прети, може би не съм най-подходящия човек да направя този коментар, първо защото не живея в Гърция. Може би нямам много ясна представа за тази економическа криза. Аз мисля, че Хората са много объркани, свързано с, в връзка с а, тази криза, не знаят точно какви са причините. Разбират сега, разбират някои от нещата, но може би не всичко. И за това мисля, че не мисля, че толкова влияе върху... А, сега не се говори, когато се говори за кризата, се говори за много материални неща, не се говори толкова за мисля, че всеки приема тази, този, тази парадигма за приемствеността. Мисля, че това не става, не става под въпрос. <clears throat> За други неща се говори и не знам, мисля, че това е и част от кризата, защото а, когато се интересуваме само от материалното си състояние, мисля, че тогава това е вече една духовна криза, за която вече не, в която не можем да намерим ключ за, за решаване на проблем. Но това, което виждаме, че се развива някакъв много вулгарен национализъм, свързан с тази криза, но няма, мисля, че няма някакъв различен теоретич, теоретичен дискурс, свързан с това. Хората са които са, може би, засегнати от кризата, са много, как да кажа, уязливи спрямо Европа, спрямо Запада. Но от другата страна, Южната, Южната Европа се приема като нещо много близо, защото се мисли, че е нещо, което, в което участва. Част от тази група, с която те мислят, че участват не знам, трябва да, да се види след, може би, кризата, как ще се развият нещата. Но има, има един вулгарен национализъм, особено в политиката, който е антиевропейски настроен, не е, не е нещо различно. Е, антиевропейски и анти против иммигрантите от Афганистан, Бангладеш, които присъстват много в подвижното пространство особено в бедните квартали, защото там се развиват тези идеи. Национализма е знобизма на бедните. Значи това е, мисля, че... Но трябва да се види как ще се развиват нещата. Но този национализъм е много материален. Както всички. Е, е. Да. И не е непременно добър и лош национализъм. На корейц очевидно е един национализъм, на Венезела са друг, 21 век. С кризата, може би, Да, е проти... Е, това е един процес против глобализацията, против бедещето, против настоящето. Е нещо много сентиментално. Е, мисля, че това, което е важно от нашата перспектива, аз мисля, че Византия е много интересна от гледна точка на изследвания, на... има интересна литература, има много неща и евентуално има и това, което вие казвате, може би не съм специалист по този въпрос. Но това, което се вижда в Гърция, в Византия, е, е от положителна гледна точка. Нещо, което е една жива традиция, която продължава и в времето на владичеството на отоманската държава и така нататък. И от другата страна е нещо, което е, се, е, е противопоставено, е, противопоста, се противопоставя е, на Европа, на Западната Европа. И тук мисля, че играят важна роля тези стремежи да се покаже е, приемствеността, е, съществуването на висока традиция, на висока култура, на традиция, която не спира и така нататък. Мисля, че това играе голяма роля. От другата страна, не мисля, че е толкова важна е, позицията на Византията, не е толкова важна в имаджа на гърците за себе си, отколкото античността. Мисля, че това е нещо, което за тях е много по-важно. Мисля, че това до, до, до някаква степен е по база на е, вулгаризация на идеите на просвещението. Е, от другата страна, на учено ниво, на университетско ниво, сега нещата са различни на всички страни, включително и България и в Гърция. Има учени, има университети. Това не означава, че е, това влияе върху менталитета на обикновените хора или това, което учат в училището. Затова мисля, че още се оспорва позицията на Византия много в националната въображаема въображаемо пространство. Има много хора, например, които мислят, че проблемите на Гърция или проблемите на други балкански страни да, да осигурят върховно, върховност на закона се дължи на тази източна традиция, балканските черти. И мисля, че това Гърците аз така ги виждам. Те са разделени между тези двата, две, двете крайности. От една страна се стремят към прогреса, към напредъка, към Европа, от другата страна не може да се избегне от традициите на рушвета, на корупция, на тези балкански, да кажем, черти но не мисля, че има някакви студии или изследвания, които показват, че Византия, тази традиция е традицията на Византия. Аз не знам дали, дали точно е така, но така, така се смята като цяло. Например, поколението на 30-те годините не обръщат толкова, освен двама или трима учени, толкова е, внимание върху Византия, отколкото върху народната, народните гръцки традиции. Това не е наистина е нещо силно за тях, е, може би нещо съществуващо по това време или след това. Например, Сеферис, Йорго Сеферис, когато отива в Кипър през 50-те години, той намира един прост народ, който продължава да има традициите от античността и така. Това за него е много важен е, пример, например, за тази приемственост. Да, разбира се, да. А, значи, това е. Но, не знам, до голяма, до голяма степен аз мисля, че сега за това казвам, не знам до как ще се отрази, се, ще се отрази тази криза върху съзнанието на хората, защото мисля, че това е много повече на много материално ниво. Това е всъщност не е криза на Европа това, което живеем. Това е една криза на някои европски институции, европейски институции, например, като еврото. От другата страна е глобализацията, това, което идва в хората, е резултат от нещо, което става в економията на света. И мисля, че това е, влияе върху е, самосъзнанието, но още може би не толкова в нивото на идеология, отколкото или на историята, или на езика. Всичките тези неща са вече е, консолидирани, но върху е, отношението спрямо другите. Дали са иммигранти, дали са европейци, дали, които се смятат за виновни за тази, за тази криза. Но мисля, че повечето гърци знаят, че виновните не са други, но са техните институции или е, определени хора. Но не всички. на Кадафис в тази изграждането на тези парадигми, отделно от поколението на 30-те години. Не, това, което исках да кажа за Кавафис е... Кавафис е живял в Египет, той е бил роден в Константинопол, в Цариград живял в една мултиезична, мултиезично общество, в една култура, която той, например, пише с а, а, брат, брат си, пише на, на английски. Това не е национално общество. Това е едно общество, което е мултинационално и до, до голяма степен неговите е, представи е, са от преднационална епоха. Е, мисля, че един мислител или поет като Калафис не може да съществува в нашите времена или може би ще бъде нещо много различно. Значи някой, който извън, той, той бил служител на той бил гражданин на Египет и служител в, не знам нещо, някаква институция. Значи това вече, това вече мисля, че не може да стане с тази консолидация на гръцкото население, гръцката, гръцко говорящи хора в една държава, национална държава, която а, а, е, възпроизвежда една масова култура. Това е. Но Кавафис а, има неговите представи за хеленистическо време, за... Той казва, например, че аз не съм грека. това е едно... Значи, ако влизаме повече в детайлите, има още повече нюанси. Той винаги е казал, аз съм е, гръцки, не грек, елиникоз, не елин. Не... Значи, винаги е нещо е, свързано с хеленистическа, хеленистическа фаза на историята където всички има една смесица от всички, на всичките стихотворения ще го видите това нещо. Не е толкова, не е толкова ясно. Дали е, се смята за грък от гръцката държава или за нещо друго. Но от другата страна е много, много интересно, че от един такав през, чрез такав поет, такова, такава поезия, е, излиза много ясно тази универсална мисия на гръцката култура, която, която, която не е свързана с територия, не е свързана, с, свързана повече с култура и с история. Преди няколко е, и Гърция продължава да, до някаква степен да използва тази предна, на, на, преднационална е, раз, развитие на грецката култура за своя полза. Защото не е толкова ясно, че Кавафис е пряко свързан с грецката държава. Преди няколко години съм бил в Сен Петербург, гледам в там много големи книжарници, гледам на там където пише грецка литература, имаше само антична грецка литература и Кавафис. И много гърци, особено като отиват в чужбина, затова ви показах тук Република на Платон. Значи, това е нашата, това е наше национално, не, не е толкова ясно. А, се гордеят с този тип култура, която не е точно национална. Не е точно национална. И, например, Сеферис пишеше за Кавафис, това е нещо друго, друго езичието, че Кавафис, Калво, Соломос, те големи поети, познати в литературата, те не знаеха гръцки толкова добре. Както, например, има български поети, важни е, фигури, които не съзнаеха, съзнаеха по-добре гръцки. Те съзнаеха, тези поети гръцки съзнаеха други езици малко по-добре. Е, италиански, например, или английски, както, в, е, както, както Кавафи. Защото Кавафис беше в, живееше в една друга среда. Добре, след национално е и преднационално. <laughs> Може би ако националното е една определена част от историята, но ако продължи националното, няма да има след национално. Не, Кавафис наистина се смята за модерен поет, който идва от преднационалния, според мен, е, преднационални възгледи към нещо по-модерно. По-модерно? Да. Да, за, това, за това, това, което каза Юра за периоди, може би тази периодизация не може да не, не въжи по същия начин с, за всички. Например, Каваф изгледа поетите в Атина като провинциални. За него това е нещо много. Пресата, политика, той е извън тази, тази среда. И ги гледа всичките поети, например Паламас и други, които... Затова е много ироничен. Той, ако гледате неговите стихотворения, ще видите, че е много ироничен към разни идеали, защото гледа с дистанция всичките тези, тези неща. Значи, да, след начало. Да. Той е минал много бързо. Някои други въпроси? Ако няма, да благодарим пак на Василис. Мерси. Продължаваме чаша видно, както обикновено. Аз ви благодаря за поканата и за търпението.